Allahu subhanahu wa taala me madhështinë e tij ka kriju muajt dhe ka zgjedh prej muajve muajin e bereqetit, muajin e durimit, muajin e Ramazanit. Në këtë muaj ka fillu me zbrit ka fillu me zbrit Kur'ani famëlartë. Në muajin e Ramazanit hapen dyert e xhenetit. Në muajin e Ramazanit mbyllen dyert e xhehenemit. Në muajin e Ramazanit pranohen duat dhe lutjet tona. Në muajin e Ramazanit përmisohet shëndeti jonë. Në muajin e Ramazanit falen gjynahet tona. në veçanti për muajin e Ramazanit dhe për bereqetin e këtij muaji. Ku është bereqeti i muajit të Ramazanit? Mjafton me tregu bereqetin e këtij muaji dhe me thanë se këtë muaj e ka ba Allahu Subhanahu wa Ta'ala muaj të shpërblimeve dhe të sevapeve pa hesab. Çdo vepër e mirë që ban muslimani, çdo fjalë e mirë që flet muslimani, çdo mendim i mirë që ka muslimani në mendjen e tij, shpërblehet tek Allahu subhanahu wa taala me një shpërblim të caktum, të llogaritur, 1 deri në 700 fish, me përjashtim të agjërimit të muajit të Ramazanit, Shpërblimi i kësaj vepre, shpërblimi i agjërimit të muajit të Ramazanit asht pa hesab. Vetëm Allahu subhanehu wa ta'ala e din se sa e shpërblen muslimanin kur e agjëron muajin e Ramazanit. Mirëpo kur arrihet ky shpërblim? Arrihet ky shpërblim atëherë kur Ramazani agjërohet për hatër të Allahut dhe jo për hatër të dynjasë. Ai asht i jemi dhe unë shpërblej për të, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa e shpërblen? Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala e din shpërblimin, sevapin, mirësinë e agjërimit të Ramazanit. Një bereqet i dytë i Ramazanit Falen dhe fshihen atëherë kur muslimani shkon dhe kërkon hallallëk tek personi. Kurse gjynahet në hak të Allahut subhanehu ve teala, falen dhe fshihen atëherë kur muslimani kërkon falje dhe pendesë dhe ban punë të mira. Prej këtyne punëve të mira që i ka ba Allahu sebep për me na i falë gjynahet tona është agjërimi i muajit të Ramazanit. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kur ka hyp në mimberin e tij në hutben e tij, masi ka hyp në shkallën e parë, ka thanë me za të lartë, Amin. Kush e ka atë fat me i mrri, me i mrri prindit e tij gjallë dhe me fitu mëshirën e Allahut dhe xhenetin e Allahut duke i dashtë prindit e tij, duke i respektu prindit e tij, duke i nderu prindit e tij, duke iu bind prindit e tij. Kush e humb këtë shans dhe këtë fat, e largoft Allahu prej mëshirës së tij. Në shkallën e tretë, i asht drejtu Xhibrili alayhis salam profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam muaj të pranimit të lutjeve dhe të duave tona. Tregoni një musliman që nuk ka halle, nuk ka probleme, nuk ka shqetësime, nuk ka mërzim, nuk ka probleme të cilat nuk mundet me i zgjidh kërkush, vetëm se forca e Allahut Subhanehu wa ta'ala. Prandaj muslimani duhet me e shfrytzu sezonin e Ramazanit me ba tregtinë, Shqetësimet e shejtanit. Agjërimi i muajit të Ramazanit dhe agjërimi i tre ditëve për çdo muaj largojnë prej zemrës së muslimanit armiqsinë, urrejtjen, vesvesen, mashtrimin e shejtanit. Pra, në këtë hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam don me na tregu se agjërimi i Ramazanit ndikon pozitivisht në përmirësimin e moralit dhe të sjelljes tona, në pastrimin e shpirtit dhe të zemrave tona. E kena përmend në xhumanë e kalume. E kena përmend dhe kemi thanë se nuk është nuk asht e lejume me shariat, por nuk asht edhe e logjikshme që muslimani duke kenë agjërueshëm në Ramazan, me rrejt, me mashtru, dikuj me i hi n'hak, dikuj me i prek nderin, dikuj me i prek pasuninë. Nuk asht e mujtun Agjërimi është muaji i pranimit të duave tona, agjërimi prej bereqetit të agjërimit është agjërimi është muaji i përmisimit të shnetit tonë. Normalisht, unë nuk jam mjek, nuk jam doktor dhe nuk më takon me folë në autoritetin e mjekut dhe doktorit, mirëpo muj me përcjell tek ju fjalët e mjekut, fjalët e specialistave të mjekësisë. Të dashur vllazën, agjërimi i muajit të Ramazanit ndikon pozitivisht në përmisimin e smunjeve të zemrës, smunjeve të veshkave, smunjeve të mëlçisë, ndikon pozitivisht në normalizimin e frymëmarrjes, e frymëmarrjes jonormale, ndikon pozitivisht në pastrimin e trupit të muslimanit, Prej undyrnave, prej gurëve, prej dhjamnave të tepërt. Njëri prej mjekëve e ka quajt agjërimin operim pa bisturi, operim pa thikë, për shkak se ndikon pozitivisht në pastrimin, në eliminimin e qelizave të dobëta dhe të shkatërrume prej trupit të njeriut.